بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugun inshaalloh mana shu e, rizqqa baraka kirishlari sabablari yoki xotirjamlik sirlari degan darslarimizni inshaalloh oxirgisi. Bugun ana shu o'tgan darslarimizga bir xulosa yasasakda va darslarimizga bir nihoya yasasak. Mana o'tgan suhbatimizda ana shu darslardan 7-si bo'lgan qalbni Allohning ibodatiga bo'shatishlik degan mavzuda gaplashdik. Va ana shu yerda keltirilgan bir hadis qudusiyni takrorlashi bilan kifoyalanamiz. Alloh subhanahu va taolo hadis qudusida marhamat qilib aytadi: "Ey odam bolasi, meni ibodatimga bo'shagin." Ya'ni qalbingni meni ibodatimga bo'shatgin, ko'ksingga boylikni to'ldiraman, qo'lingga rizqni yetkazaman, to'ldiraman. Agar odam bolasi bunday qilmaydigan bo'lsang, qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman, faqirligini to'smayman. Alloh taolo boy qilib qo'yaman demayapti. Mana shu bitta bir savolga o'xshagan bir e, iltimos tushgan edi. Inshaalloh mana shu suhbatni oxirida buni ham muhokama qilgan bo'lamiz. Bu darslardan maqsad shuni qilsak boy bo'lib ketamiz ekan degan xulosaga borib qolayotgan bo'lsak, noto'g'ri tushunyapmiz ekan darsni. Birodarlar, Alloh taolo boy bo'lishini taqdir qilgan bo'lsa, g'irt kofir bo'lsa ham boy bo'laveradi. Alloh boy bo'lishini yozmagan bo'lsa, 70 emas, 700 yuzta sababini qilganda ham bo'lmaydi. Maqsad boy bo'lishni emas. Maqsad xotirjamlik. Alloh taolo agar meni ibodatimga qalbingni bo'shatsang, ko'ksingga boylikni to'lg'izaman deyapti. Ya'ni xotirjamlik degan ne'matni beraman. Qo'lingda qancha bo'lishidan qat'iy nazar. Va qo'lingda muhtojlik degan narsani yo'q qilib qo'yaman. Qo'lingda qancha bo'lishidan qat'iy nazar, biror narsaga muhtoj bo'lmaysan. Agar shuni qilmaydigan bo'lsang, Alloh taolo aytayapti, ko'ksingni mana shunday narsaga to'ymaydigan qilib qo'yaman va qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman deydi. Qalbni Alloh uchun bo'shatish degani mana ko'p narsalarda aytib o'tdik. Qalbimizda nima borligini bilmoqchi bo'lsak, mana aytdik, qand qog'oz bilan ham misol qilib ko'rdik. Mashinamizni qalpog'ini ham misol qilib ko'rdik. Qo'yingki, siz bilan bizni xursand qilib, xafa qilayotganki narsa bor, bu bizni qalbimizdan joy eganligiga ishora. Qalbimiz faqat Alloh taoloning muhabbati bilan band bo'lishi kerak, boshqa narsani chiqarib tashlashlik kerak bo'ladi. Mana bugungi suhbatimiz inshaalloh mana rizqqa baraka kelishligini sabablaridan biri haj va umra degan mavzu. Haj bilan umrani nima aloqasi bor rizqimizga? Albatta bu yerda aytilayotgan ma'lumotlar oyatga yoki hadisga asoslanib aytilayotgan ma'lumotlar bo'lyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadi: "Tabi'u baynal hajji val umra." فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبط الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرور ثواب إلا الجنة إمام أحمد musnadlarda keltirilgan haj va umrani qilinglar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haj qilinglar umra qilinglar zero bu ikkisi xuddi olov xuddi o't temir oltin kumushni kuydirib ichidagi kirini axlatini qanday ketkizsa haj bilan umra insondagi faqrlik va gunohlarni shunday tozalaydi dedi. Demak, qaytarib aytamiz haj bilan umra xuddi o't, temirni, oltinni va kumushni o't kuydirib tozalagandek kishidagi gunohlarni va faqrlikni ketkazadi Birodarlar, bu sahih hadis. Hajji mabrurni dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatdan boshqa mukofoti bo'lmaydi. Ya'ni Dunyoda oladiganimiz gunohlardan tozalanamiz, faqirlikdan qutulamiz, boy bo'lamiz emas. Shuni yaxshilab tushunib olaylik. Ming afsus bo'lsinki, maqsad boy bo'lib qolish bo'lib qolgan. Boy bo'lish bo'lib qolgan maqsad. Bu noto'g'ri maqsad. Maqsad 2 metr bo'lish emasda, 2 metr bo'lmaysiz hech qachon. Bo'ldi sizga o'sha 180 saksonni Alloh berdimi? 180 gacha qoladi bo'yingiz. Xuddi shunga o'xshagandek, hozirgi kuningiz Alloh taqdir qilgan kun. Agar cho'ntagingizda 1 million so'mda bo'lishini Alloh taqdir qilgan bo'lsa, bu sababni qilmasangiz ham beraveradi. Faqat xotirjamlik degan narsa bo'lmaydi qalbingizda. Boylik deyotganimiz mana shu xotirjamlik birodarlar. Pulni ko'pligini tushunmaylik. Mana boshqa hadisda ana shu haj bilan umra e, gunohlarni ketishligi va darajani ko'tarishligiga sabab bo'ladigan amallar deb ishora qilingan. Mana boshqa hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Tabiu baynal hajji val umra" فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الحبط الحديد bu Nasoiy sunanlarda keltirilgan ekan. Haj bilan umra ibodatini qilinglar, albatta bu ikkalasi insonni dan kasallik, gunoh va faqirlikni ketkazadi, xuddi temirni tozalagandek Uhud. Demak, mana shu hadisga suyanadigan bo'lsak, haj bilan umra ibodatini qilgan kishi gunohdan tozalangan holatda keladi bir va faqirlik degan narsani ko'rmaydi. Muhtoj bo'lmaydi bir narsaga. Alloh taolo keragicha paytda keragicha narsani yetkazib qo'yadi. Haj va umraning fazilatlari. Mana haj haj qilingunicha qilingan hamma gunohlarni kechiradi. Ya'ni inson 50 kirib boradigan bo'lsa, 60 kirib hajga boradigan bo'lsa, mana shu 60 yilda qancha gunoh to'plangan bo'lsa, haj albatta uni yuvadi birodarlar. Shuning uchun hajga borib kelgan odamlarni qarasangiz ketayotganda bir boshqacha rang bilan ketadi, kelganda qarasangiz qandaydir nur paydo bo'lib qoladi yuzida. Bu Alloh taolo gunohini kafforat qilganligini belgisi emasmi? Agar hajda mana hadislarda keladi, "Ama alimta annal islama yahdimu ma kana qablahu." Axir bilmaysizmi dedi Amr ibn Osga. Islom jaz kirgunimga qadar men juda ko'p gunohlar qilganman. Juda ko'p musulmonlarga qon to'kkanman dedi Amr ibn Os. Alloh meni kechiramikin deganda, "Ey Amr" dedi. Axir bilmaysizmi? Islomgacha bo'lgan gunohlarni islomda qabul qilgan kuningiz islom kechiradi. Hijratgacha bo'y qilingan gunohlarni hijrat yuvadi, tozalaydi va haj haj qilingugacha qilingan gunohlarni hammasini tozalaydi dedi. Demak, hajga ketayotgan birodarlar bo'lsa, mana shu gunohlardan tozalanib kelishligini bir fikr qilib qo'ysin. Va haj qilib qaytib kelayotganda qayerdan keldi va qanday holatda keldi esdan chiqarmaylik, hoji birodarlar. Ko'ryapmiz, hojakalarda deb turib, Odamlarda aybi bo'lgan narsani butun bir haj qilib kelgan hojilarga to'ngayotgan odamlar ham yo'q emas. A ko'ryapmiz, palonchi hojimi ana qilyapti. Nima qilaylik agar u bitta odam bo'lsa, u bitta odam islomga hujjat bo'lmasa, uni tushunmas ekanda. Ana deydi, qora keng deydi, ana keng deydi, namozxoning deydi. Ulamolardan biri aytadi shogirdlariga, sizlar deydi, islom degan Qur'onni bitadan tuyunugini qorovulsizlar deydi. Mana bilamiz o'rta asrlarda qal'ani himoya qilib turganda ichkarida bittadan tuyunugidan kamon otib turgan joyi bo'lgan. Bittadan tuynukka qorovulsizlar sizlar, bittadan aynaga deydi. Harakat qilinglar deydi. Dushman sizlar qo'rg'ilayotgan derazadan kirib kelmasin. Sizlar islomda mag'lub bo'lishiga sizlar sabab bo'lib qolmanglar deydi. 100 ta odam derazadan qo'rqilib turibdi, kira olmayapti. Bittasi zaiflik qildi, dushman shu yerdan kirdi deydi. Qolganlarning xizmati, qolgan qiladigan mehnatini ham bir pul qilib yengib ketadi deydi. Shuning uchun haj hamma gunohlarni kechiradi. Hajdan kelayotganda inson onadan tug'ilgandek bo'lib keladi. hajji mabrurni jannatdan boshqa mukofoti bo'lmaydi. Haj amallarning eng afzali. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan yo Rasululloh amallarning eng afzali qaysi deganda Allohga iymon keltirishlik va payg'ambariga dedi. So'ngra qaysi dedi? So'ngra hajji mabrur dedi. Hajji mabrur nima? Hajji mabrur ana shu ihromga kirgandan boshlab ustida birorta bir kiyimi qolmagandek Ustida oppoq ihromiyni o'raydida, usti ham, badani ham, qalbi ham gunohdan toza bo'lishligi. Ihromga kirganda birodarlar, birov bilan urushib bo'lmaydi, birov bilan so'kishib bo'lmaydi, bir narsa tolashib bo'lmaydi, bitta chimalini o'ldirib bo'lmaydi, daraxtni bakani yulib bo'lmaydi. Mana shu narsani qilganda hajga borganimizda shu narsalarni bilamdik birodarlar. Ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Zamzam uchun bir-biri bilan urushib ketayotganlarni, meni joyimga o'tirib deb bir-birini no'qiyotgandi non tolashayotganda yoki qandaydir hadya tolashib bir biri bilan yo'qolishib ketayotganda, birodarlar, qanaqa haj u? O'sha ketayotgan odamlarga shu narsa tushuntirilganmi? yoki birov tushuntirmasa ham o'zi so'raganmi? qanaqa qilsam to'g'ri bo'ladi deb. Mana shu joylarda juda ko'p o'rinda biz beparvo qolamiz. Hajga ketayotgan birodarlar bo'lsa, so'rab surishib o'rganib yana ketaylik. Toki umrimizda bir marta bo'ladigan bu ulug' safarni mukammal ado qilib kelaylik. Haj fazilatlaridan katta yu kichik gunohlarni kechirishligiga sabab bo'ladi. Man hajja hadal bayta falam yarfuz va lam yafsuq rajaaka yawmi waladat ummuhu. Kim mana shu uyni haj qilsa dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va urushmasa, so'kishmasa, talashmasa xuddi onasi tuqqan kundagidek pokiza bo'lib keladi gunohlardan dedi. Begunoh odam bormikin degan savol bor. Bor akalar. Ana shu Arafatdan tushib, Alloh taolada hajini chiroyli bajardimi? Shu onadan tug'ilgan deydi shu odam. Gunohi yo'q shu odamning. Hajji mabrurning mukofoti faqat jannat dedik. Al-umratu ilal umra kaffaratun lima baynaha. Wal al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Muttafaqun alayhi darajadagi hadis. Umra bilan ikkinchi umra o'rtasida gunohlarni umra yuvadi. Hajji mabrurni jannatdan boshqa mukofoti yo'q. Hajga tayyorlanayotgan birodarlar bo'lsa, mana shu narsani yuragimizga yaxshilab o'rnatib olaylikki, men hajji mabrur qilib qilishligim kerak. Chunki agar shu haj qilsam, har qancha gunohim bo'lsa, har qancha kamchiligim bo'lsa, albatta baribir jannatga kiraman ekan. Chunki Rasululloh va'da qilgan ekan. Hajji mabrur bo'ldimi? Aniq jannatga kirasiz deyapti. Endi nima qilsam hajji mabrur bo'ladi? So'rab o'rganaylik. Palonchi 3 mahal xol beradi desa, ovqatga qiziqib, palon so'm 50 so'm arzon berasiz unga olib borib, birodar unaqa bo'lmasin. O'rganaylik menga ketib, kim bilan ketishda qat'iy nazar mana o'rgatib ketaylik-da, borganda birov bizni yetalamasa ham o'zimiz amalni qiladigan bo'laylik. Lekin ming afsus bo'lsinki, pulni berdingmi, bo'ldi, bizni hajimiz haj. Endi nima bo'ldi? haji mabrudi fazilat e, hajni fazilatlaridan. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi: "Fazlu solati fi masjidil harom ala g'oyrihi mi'a alfas vasola Masjidul Haromda o'qilgan bir rakat namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 100 ming rakat namozga barobar bo'ladi dedi. Hajga boradigan birodarlar eshitib qo'yinglar. Borib kelgan birodarlar bir yodingizga solib qo'yinglar. Magazinni yopib, hoji, sola, sola deganda magazin masjidga ketgan kunlarimiz bo'lgan. Shunday emasmi? Mehmonxonadan chiqmasdan yotganlarimiz bor. Qachon uyga ketamiz? guvohi bo'lgan bo'lsalar kerak. Yuraveramizmi? Boraveramizmi? Madinada shaxsan o'zim guvohi bo'lganman, ana shu Takiyada masjidda o'tirganda o'sha yerdagi imom so'kkan. "Voy senlar necha ming kilometrdan kelding? Borish Masjidun Nabaviyga. O'sha yerda namoz o'qish kim? 1000 rakat namoz bilan barobar bo'ladi deb haydaganini ko'rganmiz birodarlar. Hajga ketayotganlar bo'lsa, shijoat ketayotganda zo'r bo'ladi. Otalar, umrimizda bir marta ketyapmiz. shoshiltirmaysizlarmi? Shoshiltirmanglar desa ketayotganda hamma oqsoqollar polvon bo'lgan. Yo'q, biz bir marta ketyapmiz. Biz shoshiltirmaymiz deydi. Boradi, haj tugab, ehromdan tushib, hoji bo'lgandan keyin endi bolam bo'ladigan ishni bo'lgani yaxshi. Uyimizga tezroq boraylik. Molim ozib ketdi, qo'yim o'lib qolibdi Agar shu hajga tayyorgarlik ketayotgan birodarlar bo'lsa, birodarlar yetib boramizmi, yo'qmi? Alloh qabul qildimi, yo'qmi? Qayerga ketayotganimizni bilib boraylik. Makkaga borganda bir rakat namozingiz 100 ming rakatga yetadigan Masjidul Haromda namoz o'qimay bozorda nima qilasiz? Birodalar, buni aytib qo'yay. O'sha yerdagi bor narsa qora suvimizda bor. Yana arzonroq. Bir ukamiz bir qop tasva olibdi o'shada. <laughs> O'zimiz bilan bo'lgan ish. Bir qop tasvo olib, sotaman deb politsiyaga tushib qolibdi. surishtirib kelsa o'zimizni o'shimizda qora suvimiz undan arzonroq ekan. Ishonoringlar, sizlar aytayotgan ana shu latta puttalar, hoji ayalar, hoji otalar o'zimizda bor. O'sha yerda ham o'sha Xitoyda Shirpatrep akalar. Faqat u yerda Masjidul Harom bor, Masjidul Nabaviy bor, qadriga yetaylik. Uxlasak ham o'sha yerda uxlaylik, olsak ham o'sha yerda chiqmaylik o'shadan. Ka'batullohga qarab turishlik ibodat degan. Namoz o'qigan oyog'ingizni xolis qolmagan bo'lsa qarab turing. Agar tavof qilishga kuch yetmasa, qarab o'tiring, uxlang o'shada. Ibodat. O'shuning uchun payg'ambarimiz aytyapti hajni fazilatlaridan bir rakat namoz masjidi Haromda 100 ming rakatga teng dedi. Meni masjidimda o'qilgan namoz boshqa masjiddagi barobarga solishilganda 1000 barobar katta dedi savobi. Va Masjidul Aqsoda o'qilgan, Baytul Maqdisda o'qilgan namoz boshqa masjidlarda o'qilgan namozga 100 barobarga teng deyildi. Ketayotganda polvon bo'ladi hamma. Lekin mayerdan tayyorgarlik ketgan bo'lsa, shoshilmaydi. Ina bitta narsaga e'tibor berish kerak. Yoshlar ko'proq haromda yurganligini ko'rasan. Inson qilib aytadigan bo'lsak, yoshlar ko'proq ibodatga chanqoq bo'ladi. Keksalarga qaraganda. Buni ham aytaylik. Hajni fazilatlaridan bu kunda Arafat kuni bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ma min yawmin aktsar min an Allohu fihi abdan minan nari min yawmi Arafat." Alloh taolo jahannamdan dozoqqa hukm qilinganlarni ozod qilgan kuni bo'ladigan bo'lsa, mana shu kun ichidagi eng ko'p ozod qilinadigan kun Arafot kuni deydi. Arafot kuni Alloh taoloning rahmati shunda yog'ar ekanki, hattoki iblis umid qilib olar ekan. Meni ham Alloh kechirib olsa kerak deb. Rahmatni ko'p yog'ilganligidan. Eng yaxshi duo Arafot kuni bo'ladi, birodarlar. Chunki eng yaxshi duo Arafot kunida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qilgan. Arafot kunida ba'zi bir xalqlarni borib aylanib ko'radigan bo'lsangiz, ana shu Arafat maydoni, Arafat tog'ida ibodat qilayotgan, tasbih aytayotgan, namoz o'qiyotgan, Qur'on o'qiyotgan bizkilar gaplashib o'tirgan. Qozonni katta qilib qaynatib olib, yemoqdan, ichmoqdan, bola chaqasidan, o'g'il kelindan gapiribdi. Birodalar, Arafat kuni bu gunohlar kechiriladigan, haj bo'ladigan kun shu kun. Beparvo qolamiz. Hajning fazilatlaridan bu Hajarul Aswadni qabul salom berishligini istilam. Vallohi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. La yabasuhullohu yawmal qiyama. Allohga qasamki, Alloh mana shu Hajarul Aswad toshni tiriltiradi qiyomat kunida dedi. Lahu aynani yabsiru bihima, yubsiru bihima va lisanu yantiqu bihima. Ikkita ko'zi bo'ladi ko'radigan va tili bo'ladi gapiradigan. Va kim unga salom berib unga bir salom bergan bo'lsa, albatta guvohlik o'tadi dedi. Hadislarda keladi. Hajarul Aswad bu qora tosh degani tarjimasi. O'zi aslida Ibrohim alayhisalom mana shu Ka'bani qurayotgan paytda bitta burchagini boshqa burchaklardan farqli bo'lishini xohladida o'g'li Ismoilga bir boshqacharoq bir tosh topib keling dedi. Shu yerga qo'yaylik, ajralib tursin boshqa burchaklardan dedi. Ibrohim Ismoil alayhisalom bir aylan topolmasdan qaytib kelganda, Ibrohim alayhisalom oppoq toshni o'shaga o'rnatib, devorni davom etkazayotgan birodar urushlikda. "Ey otajon, kim olib keldi buni?" deydi. Desa, Jibril olib keldi dedi. Jannatdan olib chiqqanilgan u tosh birodarlar. Oq bo'lgan savodat huzunubi Bashar ibn Adam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, odamlarning gunohlari uni qoraytirib tashadi deydi. Oq bo'lgan bu tosh. Mana shu anavi Arabiston kanallarida shu o'tgan yillari shunday dokumentalni film berilgan edi. Ana shu g'arb olimlardan bittasi shu toshni tarkibini o'rganmoqchi bo'lib bir yo'lini qilgan ekanda ko'chirib ketgan ekan. Bir olim gapiryapti. Ko'chirib tarkibini o'rganib bir kashfiyot qilmoqchi bo'lgan. Alloh izn bergan shunga. Tekshirgan, kashfiyotini olib chiqqanda gapirgan. Mana mancha ish qildim, manoncha yil kuzatdim. Xulosam yer yuzida bu toshli tarkibidagi kimyoviy element yo'q ekan. Bu bizni sayyoramizdan chiqqan tosh emas. Shuning uchun men guvohlik beraman, ashhadu alla ilaha illalloh musulmon bo'lgan shu odam. Ana shu hajr va asvod bor birodarlar. Kim unga salom beradigan bo'lsa, albatta qiyomat kunida guvohlikka o'tadi deyapti. Ya'ni tiqin ekan deydi. Zominman. Birodarlar, mana hajga borganlar gaplashib qolsanglar, o'zi harakat qilib yeta olmagan odamlar. Bir akamiz aytib bergan hajga bormagan edim men unda. Shu ikki marta harakat qildim, iloji bo'lmadi dedi. Keyin bu yoqqa o'tib turib o'zimga ta'sir qildi, to'xta. Allohning mehmoniman, Allohdan so'ramaymanmi? Allohga ikki rakat namoz o'qib so'rovdim dedi, odamlar o'zlariga suv olib borib qo'ydi dedi. Juda ko'p bunaqa bir karomatlar ko'riladi u yerda. Lekin bizgilar bozordan bo'shandik, bu narsani ko'rgani vaqti yo'q. Hajji mabrurning mukofoti faqat jannat deyildi. Demak, sizlar bilan birodarlar, mana bir necha kunlar ichida rizqqa taalluqli bo'lgan darslarni ko'rib chiqqan bo'ldik. Bular tavakkul. Kim Allohga tavakkul qilsa, uni hisobi Allohning qo'lida bo'ladi. Har qanday mushkulni oson qiladi. Kim taqvo qilsa, Alloh taolo har qanday mushkuldan mahrajni beradi. 14 ta foydani sanab o'tdi. Yana vallohu alam. Siylay rahim umrini davomiy bo'lishini, rizqini barakotli bo'lishini xohlasa, siylay rahim qilsin dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. istig'for va tavbani gaplashdik. 5 ta narsani va'da qildi Alloh. Yomg'irli bulutni, moli dunyoni, bola chaqani, daryoni va bog'roqlarni va'da qildi. Zaiflarga ihson deyildi. Umrini, rizqini barakotli bo'lishini xohlasa, zaiflarga ihson qilsin dedi. Zaif deganda quvvatni aksi dedik. Sizdan ko'ra qaysi bir tomonda zaif bo'lgan kishiga muruvvat qilishingiz bu ihson bo'ladi. zaiflar iladi oldidan qidiringlar ollohni roziligini dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Alloh yo'lida info ihson dedik. Rasululloh qasam ichib aytdi, Alloh yo'lida qilgan har ihsoninglarga qasam sizlarni dunyoinglarni kamitib qo'ymaydi. Qalbni Allohning ibodatiga bo'shatishni o'tdik va haj bilan umrani o'tdik. Buning ichida nikoh bor. Mushkula tushganda faqat Allohga iltijo qilishlik bor, bular orasida kelib tishiga sabab bo'ladigan ishlardan. Mana endi birodarlar, bu kitobimizdagi aytmoqchi bo'lgan gapimiz tugadi. Xulosalaymiz. Shunday savol bo'ldi. Mana shu 8 ta sabab aytilindi. Shu 8 ta sababni qilsa Alloh boy qilar ekan degan savol bo'lyapti. Shundaymi? Ha, boshqa mamlakatlar, umuman kofir bo'lgan mamlakatlar bu sabablarni bittasini qilmasa hamlar zo'r yashayapti ular. Unga nima deysiz qor degan savol bo'pti. Yaxshi savol. Ish o'zingizga berib ko'rdingizmi shu savolni? Ba'zi odamlar bor, u qo'ying kofirlar, bu musulmon odamlarlik. Ba'zi odamlar bor, halolni haromni puydamasdan yeydi. Lekin semirgani semirgan. Tishi ham og'rimaydi, subhanalloh. Asl bu sabab tutatasini qilyapsiz, bo'lmayapti. Bu sabablarni qilishda maqsad nima, birodarlar? Boy bo'lishmi? Boy bo'lmaysizlar. Agar maqsad boy bo'lish bo'lsa, bu noto'g'ri maqsad bu. Chunki onalarning qonnida dedi Rasululloh. 121 kunga to'lgan kuninglar. Birodarlar, mana shuncha 8 ta darsimizning xulosasi, diqqat qilib o'qilmasdan qo'yratlar. Maqsad boy bo'lishlik bo'lsa, bu noto'g'ri maqsad. Biz boy bo'lmaymiz. Onalarning qonnida 121 kunga to'lgan kuninglar, rizqingizda ajalinglar yozib qo'yadi, deyapti. Bo'ldi. Siz g'irt kofir bo'lsangiz ham, taqvoli mo'min bo'lsangiz ham shu rizq keladi. Ko'paymaydi bu. Kelishganmi sizlar bilan? Rizq ko'payadimi, ko'paymaydi degani yo'q, rizq ko'paymaydi. Rizqqa faqat baraka keladi. Yozib qo'yildi 1 tonna non yeyishingizda, 1 gram ham osh yemaysiz. Yozib qo'yildi 500 litr suv ichishingizda, 1 litr ham osh ichmaysiz. Kelishdingmi shunga? Nimaga boy bo'lishni kutyapmiz? Rizqingiz tugunga qanchalik keladi? Boy bo'lishingni maqsad qilib qilsak, noto'g'ri maqsad qilyapmiz, birodarlar. Biz xotirjamlikni istayapmiz. Bilol ibn Raboh qul bo'lgan. Endi imam minut 10 minut vaqtimiz bor. Bilol roziyallohu anhu qul bo'lgan. Go'daligidan qul bo'lgan. Umayya sotib olgan. Qul bo'lgan. Islomni qabul qilgandan keyin qattiq azob bergan Umayya. Aytadiki, Bilol deydi, men seni deydi qoningni boqsam deydi. Kiyimingni bersam deydi. yotog'ingni bersam, shuncha narsani mendan olib turib deydi. Nimaga meni gapimga kirmayapsan u Muhammadning gapiga itoat qilyapsan? Muhammad senga nima berdi deydi. Bilol roziyallohu anhu qora bo'lib tug'ilgan bo'lsa, uni aybi emas edi. Alloh uni qora qilgan edi. Nima uchun u qul bo'lib yaraldi? Nimaga uchun u boshqalarga inson ixtiyorini qo'lida emas? Ichi ezilar edi. Dunyodagi adolatsizlik ko'rib ichi ezilar edi. Bo'lmasam agar faqat qonnini to'g'ishligi, ustini butligi tomini o'ylaganida bor edi bu hammasi. Hozirgi kunda shunaqa tushuncha bo'lib qolgan u. Yaxshi yeb, yaxshi kiyayotgan odam yaxshi yashaydi degan narsa bor shundaymi? Bu mana shu kapitalistik tuzumda bizga berib qo'ygan tushunchasi. Aytganmiz, o'zingizni kimligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, o'nga kirgan, o'n akiga kirgan o'g'il qizingizdan so'rang. Mahallada kim yaxshi hayot kechiryapti, kim yomon hayot kechiryapti dengda. Siz kim bo'lsangiz, Qalbingizda nima bo'lsa, bolangizga ham shu narsa o'tgan bo'ladi. Falonchining 3 ta mashinasi bor, falonchining uyi chiroyli, o'sha yaxshi yashayapti, yaxshi yashayapti, falonchida shu narsa yo'q. O'sha odam yomon yashayapti deyotganda bilingki, dunyoga muhabbat ichingizda moncha ekan, bolangizga shu narsa o'tibdi. Xotin bilan, aka-ukangiz bilan gaplashib o'tirganingizda eshitgan. Yaxshi hayot deganda faqat pulni tushunadi biz odamlar. Bilolda bor edi bu tinchlik ham yo'g'i bor edi. Muhammad menga xotirjamlikni berdi dedi. Pul bergani yo'q Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishiga. xotirjamlikni berdi dedi. G'arb mamlakatlari boshqa bir kofir mamlakatlar rivojlanayotgan bo'lsa, birodarlar, xo'p, mashinalari zo'r, uylari zo'r, nega aytinglarchi? qushni ikkita qanoti bo'ladi. Moddiy tarafi, ma'naviy tomoni. Ana shu g'arb mamlakatlarining moddiy tomoni zo'r. Biz biz xohlayotgan, hatto kartochka piyozni ochib beradigan apparatlargacha bor. Kir yuvadigan, idish yuvadigan apparatlargacha bor. Yetishib ketgan, aytamiz 150 dan beri olmaymiz ularga deymiz. Shundaymi? Ma'naviy tomonini qaranglarchi, xotirjammi shular? Agar faqat pul bilan bo'lsa, shular xotirjam yashash kerakmidi? Tiy uvolin desa ishdan otib yuboryapti o'zini jin o'tkizib. Tashab o'zini. Endi nima qilaman? Qonnimni qana boqaman deya. Bo'lmasam bor. Yo'q emas, orttirib qo'ygan, lekin ishi uchun yashaydi ular. Qalbi xotirjammi? Ko'ryapsiz birodarlar, har xil ranglilar ko'payib ketyapti. Yalang'och yuradiganlar ko'payib ketyapti. O'sh hayotni yaxshi ko'ramizmi? Ularga bizni chiroq qilib ko'rsatishayotgan paytda ularni bizga mash tomonni ham ko'raylik. Tangani ikkinchi tomoni ham bor, birodarlar. Chiroyli asboblari, chiroyli mashina, chiroyli konditsioner ko'rsatgan orqa tomonni ko'rsatib qo'ysin. Qaranglar orqa tomonda nima bo'lyapti? Qirilib ketyapti bular. Bir kampir o'lib qolib, undan bola chaqasi qo'ni qo'shni xabar olmaganligidan sasib ketganligidan hididan bilib kirishyapti o'lib qolibdi mo kampir deb shu hayotmi hali to'ldir kalbasani sirdi edi moddiy tomoni zo'r lekin ma'naviy tomoni yo'qligi uchun zo'r deya olamizmi hayotini ana shu g'arb mamlakatlardan bittasiga borib kelgan odam aytgan edi yotoqxonasini ro'parasida ikkita villa bor ekan, ikki etajli ikkita katta uy. Bittasi ana shu o'sha mamlakatliklardagi, bittasida arab yashar ekan. O'shaga borib qo'ygan. Bu arab uyida har kun bir kun valima, bir kun aqiqa, bir kun to'y, bir kun boshqa doim odam qaynab turadi deydi. Mononi uyida er xotin yashaydi 35 ga kirgan deydi. O'sha bir hafta turgan bo'lsa kuzatgan akalar. Bu 10 kelganda aytib qo'yay. ertama 8da er xotin bittadan minib chiqib ketadi ishga, dun bo'ladi uy. Hech kim yo'q boshqa. 35 40 ga kirgan er xotindir. kech payt keladi, shanba chiroq yoqadi, o'chadi, ertaman ishga ketadi. Hayoti ishi uchun. Qiziqib, bu tomoni qanaqa bo'ladi faqat shanba kuni debdi. Nimaga desa, agar qo'qqis uxlab qolsa ishdan haydab yuboradi. Kasal bo'lib qolishidan qo'rqadi. Nimaga? ishdan haydab yuboradi. Bir kun kasal bo'lib bormay qolsam ishdan haydab yuboradi. Hayoti birodarlar ishi uchun. o'sha hayotimiz solih ekan. Agar biz bu darslarni eshitib turib, ha o'shalar ham bu tavakkal taqvodi qilmasa ham zo'r yashayapti deyotgan bo'lsa, kallamiz yaxshi ishlataylik. Bu sabablar musulmonlar uchun. Qiyomat kunida Alloh taolo kofirlarga tarozini qo'ymaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunadi birida chiquvdi, yuzlariga qamishdi. Ana shu namatni izlari botib qolgan edi. Hazrat Umar qarab yig'ladi. Mayubga Umar, "Ey Umar, nima yig'layapsiz?" degdi yo Rasululloh" dedi. Kisro, Qaysarlar o'sha payt Rum Forsni podshohlari ipa ko'rpa to'shakda yotganda rahmatan lil alamin bo'lgan sizdek zot qamishni ustida yotibdi-ya, shunga qarab yig'layapman deganda, yig'lamang dedi. Ular uchun dunyo, biz uchun oxirat. Ular nasibasini dunyoda o'zida oladi. Biz uchun oxirat bo'lishiga kifoya qilmaydimi sizga dedi. Xo'p, taraqqiy topib ketyaptilar bu sababni qilmasa ham. Birodarlar, ilmiy taraqqiyotni, moddiy tomondan rivojlanishlikni sababini kim qilsa o'sha o'tib ketaveradi. U farqi yo'q musulmonmi kofir bo'lishligi. Bir paytlar bobolarimiz Buxoriy, Termiziy, Ibn Sino, Xorazmiy ulug'beklar dinni mahkamshab, ilmni o'stirishlik sababini qiluvdi, dunyoga ustoz bo'lishdi. Hozirga kelib turib biz dunyo ilmidan tashlab yubordik bo'la olmayapmiz. Bu bayroq ana shu g'arb mamlakatlariga o'tib ketdi. ilm bilan ular shug'ullanyapti. Albatta ular o'sadida. Biz na dinni qilyapmiz hozir, na dunyoni qilyapmiz. Yana musulmonchilikka tosh qo'yapmiz. Ular u sababni qilmasa ham zo'r yashayapti Bilasizlarmi zo'r yashayotgani haqiqatdan Biz bu yerda aytilgan narsalar birodarlar. Ana shu topayotgan pulimizga bosh bachag'imizdan kim ketmaylik. ollohni aytgan ibodatini qilib, ozgina harakat qilsak ham kelaveradi deyapmiz. Biz sizlarga xotirjamlik bo'ladi qalbinglarda deyapmiz. Boy bo'lib qolasizlar demayapmiz. Tushunarlimi birodarlar? Boylik xotirjamlik emasmidi? Yoki xotirjamlik emasmidi boylik? Agar bu g'arb mamlakatlari birodarlar zo'r bo'lib o'sib ketayotgan bo'lsa, Od, Samud, qavmlarni Alloh taolo qanday qilgan edi? Ularni boyligi hech narsa emas ularda oldida. Od qavmini haqida o'tganmiz mana payg'ambarlarni qissasida. Bo'ylari 60 metr bo'lgan. Yer yuzida hech kim barobar ro'barasiga kela olgan emas ularda. Hatto rivoyatlarda keladi, ko'chaga tergan devorlarini bitta g'ishi oltindan, bitta g'ishi kumushdan bo'lgan ekan. Nima bo'ldi? shax chiqdimi? Nima bo'ldi oxirida? Halok bo'ldimi? Birodarlar, Kecha Aston gapirdim. Biz ana shu pul topaman deb Aston ukaga o'tib ketmasin. Biz ibodatni zo'r qilaylik, chiqishimizga avtobus kelaveradi bizga. Kutmaymiz. O'sha kutmaganimiz uchun Alloh taolo bersin. Bu darslardan maqsad birodarlar, boy bo'lib ketamiz ekan degan narsa bo'lmasin. Bo'larmiz Alloh taqdir qilgan bo'lsa, lekin maqsad bo'lmas Xotirjamlik. Abdurahmon ibn millioner bo'lgan. Abu Bakr millioner bo'lgan. Suhayb Rumi kambag'al bo'lgan. Abu Dardo kambag'al bo'lgan, birol kambag'al bo'lgan, Abu Hurayra kambag'al bo'lgan, lekin hammasi zo'r yashagan. Boyi ham, kambag'ali ham. Chunki iymon degan narsa birinchi o'rinda turgan, Allohni muhabbati turgan birodarlar. Biz tavakkul qilganda, taqvo qilganda, istig'for etganda Alloh esimizda tursin, inshaalloh bir narsaga zor bo'lmaymiz. Ana shu savol bergan birodarlarga javob shuki, biz boylikni va'da qilmayapmiz kimga. Biz Alloh taoloning oyatlarini, payg'ambarimizning sunnatlarini o'qib, mana shularga rioya qilinsa xotirjamlik bo'ladi degan narsani aytyapmiz xolos. Boylik deganda islom xotirjamlik nazarda tutadi. Alloh subhanahu va taolo mana shu aytilgan mo'jizalarga amal qilishga nasib qilsin. Zero o'zi tavfiq bermasa, siz bilan bizning qo'limizda hech narsa yo'q, birodarlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.